Emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik goarak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat ne horren behar. Ni ez doa bidea hartatik jasine. Errekara ibitik ez! Gure laboa ezagunagoa, zen, zendagile bezala, erosikiatra bezala, e, musikari baino. Ordan guk laboa ipatzen dugunean beti da e, medikua, sendagilea agertzen dana buruan, ez? Gero, ba, bueno, orain, ja ordurako hasita zegoen abesten, baina, bueno, poliki-poliki gero ja utzi zuen, da buru belarre sartu zen e, musika munduan. Eta bai, orduan hori ideia hori gustatzen zitzaidan eta bai hartzen dugu apia puntutzat hori e, soro etxe bat. Modu oso irekian hartuta, ez? E, bera musikak ere e, maila asko ditu, abestiak ezberdinak dira eta bueno, hartzen dugu emaitza, bueno, arrakasta handi izan du. Baungi etorriak entzule, gure kulturalea unetara eta entzun berri duzue Josu Mujika, dantzaz konpainiako koreografoa. Bere adierazpenak jarri dizkizuegu gaur, txoriak izeneko lana baitute aurkeztuko donapaleun, zen lui gelan. Txoriak izeneko lanaren bueltan, Josu Mujikarekin, eh, mintzatu garen ez, bere adierazpenak entzungo ditugu bere ala. Dantzaz lan lanunekin, Mikel Laboaren unibertso poetikoan murgildu, eta Mikel Laboaren musika oinarri hartu atondu baitute dantza emanaldi eder bat. Josu Mujikak kontatu digu Lekeitioko kale antzerkiko antolatzaileen eskaera batetik ateratako lan batugula honakoa. Josu Mujika Hori da, bai, Lekeitioko kale antzerkiko bueno, antolatzaileak aurre lehenago eskatu ziguten bezala sarri hona poema musikatuak erabiliz beste emanaldi bat egitea eta orduan naufragoak sortu zen. E, ingoan izan zen, ba, laboren musika erabiltzen, e, ia emanaldi bat egingo nuen, beraiek beti nahi izaten dute gainera itxasoarekin lotutako zerbait egitea, eta euroke proposatutako izena zen e, itxaslaboa. Guk gero izan datu genuen, e, ez, txoriak, bo, bera abeslari bat zelako, eta zuen txori bat bezlakoa zen, eta soroen itxasoa. Eta zati soroen, ba, bueno, soroen e, munduan e, abia puntutzat hartzen dugu e, manaldia, eta hortikan aurrera musikak erabiltzen, ba, bueno, pizkalantzen dugu universo poetiko bat, e, e, ba, bueno, laboaren e, musikak erabiliz. Eta psikiatra izan zenez, eskena eh, eskenatokia edo, eh, zoroetxe zoro etxe bat izan, izan da, naiz da, irekia izan hori da. Bai, bueno, izatez guk eh, etxean, nahi badauka sindrome de dauna daukana, eta eiz, laboaren, bueno, laboak zaintzen zuen, ero ikusten zuen, noiz benka, eta gure etxean laboa ezagunagoa, zen, bezala, ero psikiatra bezala, musikari baino. Ordan guk laboa aipatzen dugunean beti da e, medikua, sendagilea agertzen dana buruan, ez? Gero, ba bueno, orain ja ordurako hasita zegoen abesten, baina bueno, poliki poliki gero ja utzi zuen da buru belarri sartu zen e, musika munduan. Eta bai, orduan hori eh, ideia hori gustatzen zitzaidan eta bai hartzen dugu apia puntutzat hori e, soro etxe bat. Modu oso irekian hartuta, ez? E, musikak ere e, maila asko ditu, abestiak ezberdinak dira eta bueno, e, hartzen dugu. Emaitza, bueno, arrakasta handia izan du. Los presocráticos, ¿no? Anasímenes, Anasimandro le dice "Cómo me le va Muy bien y a vos." Ya se empieza una cosa dialectosa, ¿no? el ser es el que es y el no ser el que no es. Eta azpimarratzekoa ere bada, e, naiz eta Mikel Lauaren eta oinarritu eta bere pertsonaia entzat hartu eh, ez dela izan omenaldi bat, bai. baizik e, sorkuntza lan bat. Bai, hori da, sorkuntza, nik erabili dut e, laboaren musika beste zerbait sortzeko. Ez dute, esan, ez dute ipatua eh, laboa da hau, eta nik egiten dute, eta laboan pertsonaia agertzen da ez. Laboa agertzen da, noski bere musika erabiltzen dugulako. Eta gero baita ere, Iñaki Salvadorren laguntza izan dugu, bere pianista izan zena, eta jo, eh, aipagarria da, berak eman dion beste ikutu bat, e, bai transizioei, eta beste, beste puntu batzuetan, piezarako ere musika pieza bat sortu zuen, eta bai, oso borobildua geratu da lan guztia musikaldetik eta eta gero noski dantzaldetik. Ba. Deskribituko zen pitin bat e, dantza garaikida izango da ikusiko eguna, e, antzezpenetik ere baduena? Bai, noski, bueno, eh, bere zoroen munduan eh, lan egiten dugunez, ba bueno, beraiek agertzen dira eta egiten dute zorokeriak, noski, baina mm, bai, hori da, eta gero movimentu aldetik bai oso irekia da, garaikidea, beraiek oso teknika fuertea dute, e, teknika klasikoan, baina erabiltzen diren movimentuak e, hori, e, garaikideak dira, bai. Eta bukatzeko, eh, aipatu duzu ere Iñaki Salvadorren eh, laguntza importanta izan dela lan honentzat, ez? Mikel Lauaren piano jolea izan eh, zenak ere manduelako bere bai. ekarpena. Bai, bueno, nik azken hasieran erabiltzeko momentuan egin nuen ba, estrakto batzuk hartu nituen, abesti bakuitzeko zati batzu. Gero lan egiterakoan konturatu mitzan pieza oso askatzen zuela koreografia, koreografiatzeko momentuan eta baina transizioa pieza batetik bestera e, ez nekin undikan hartu eta bo, bera bete ditu eta bueno, izan da. Gainera, aipatzen dizut, e, gaztestenan egian egin genuen rela emanaldia eta berak parte hartu zuen eta musika antzuten zen, baina bera gainetik ere jotzen zuen ero bai pianoa, edo flauta, edo perkusioa eta indarraskoko aldia sortu zen. Badantzaz, konpainiako Josu Mujika, koreografoaren adiazpen hauekin geratzen gara, eta gogoan hartu beraz, eh, txoriak izeneko emanaldia, gaur ikusi izango duzuela, Donapaleuko paleuko zenlui gelan, gaueko zortzi terdietan. KULTUR ALEA Ba, zinema aretora begira jarriko gara orain, bestelako itzordu baten inguruan interesatuko baikara. Miarritzen, FIPA ikusentzunezkoen festivala ospatzen ari bada, egunotan, jakizue endaian ere, telejama izeneko festival txiki bat ere dutela antolatu. Honen inguruko, setasunak bilduko ditugu, bere ala, koldo nausia. Eta e, zinema ari garela eta bagite zinegela aipatu dugula, egunotan e, beno, ba, filme berezi batzuk, eh, ikusteko aukera izango duzue, telerama e, ba, festivala e, kari. Eh, honen inguran hitz egiteko ba, bagite zinegelako e, kidea dugun itxaso iparragirre gombitatu dugu gurera, itxaso kaixo. Kaixo. Zer musongi? Bai, eskerrik asko. Mm, bueno, ba, telerama festival horren karitara, esplika dezagun lehenik eta behin e, zertan datza telerama e, festivala. Bai, ba, e, urtean behin, telerama aldizkariak antolatzen du festival bat, eta festival honetan e, albidetzen digu 2008-eko e, filmerik onenak, baina beti autore filme mota, bai. ikustea, eta prezio txiki batean, iru euro eta erditan, eta hau ba, telerama aldizkarian dagoen kupoi bat betez, Mhm. Hori da. Hori da. E, Frantziar estatu osoan e, eskaintzen den festivala da, ezta? Zinemareto ezberdinetan. Bai, Akitanean bakarrik bi, bi zinema geletan e, eskintzen dugu. Mhm, ongi da. Eta endaiako bagite, da horietariko, horietariko bat. Bai, gure oso garrantzitsua zen gure publiko mota horri zuzenduta dagoela eta mhm. ba, publiko horri ondo, ondo tratatzea, eh? mm-hmm. ez, urtean mm -hmm. Ongi da, e, aipatu beharra dago, nabarmendu, e, lehenik eta bine, ez direla e, filme komertzialak, ez da? Ez, ez. Ez, e, autore zineman sardaitzeken filmeak dira. Mm-hmm bai. Eta ere, ba aipatu ditzagun ez dakit filmeak e, behar bada dire oso ezagunak edo ezagunak, baina e, zer e, topatuko dugu bagite zen. Bueno, badago baten bat, adibidez Mustang filma mm, Oscarretarako uh Oscar sarietarako leian dago. Uh Eta gero mm, badago beste filme bat e, orain atera dena, Back Home deitzen dena. Eta gero, bueno, beste filme batzuk, e, Marguerite, Much Loved, Much Lovedek eh, egin zuen, ba, e, aurkeztu zutenean, e, debekatu zuten e, zenbait lekutan, eta beraz, e, gero panairen e, eran, eta Fenix, eta Mia Madre. Mhm. Ongi da, e, nabarmendu ere, e, jatorrizko hizkuntzan direla, ezta? Bai, denak jatorrizko hizkuntzan beraz, hizkuntza mm. desente entzuteko aukera izango dugu, bai. Mm, bai, pixkatenetarik, ezta? Bai. Hizkuntzi dagokienez, e, aipatu jazulen e, filme bakar bat dela frantsesez, ezta? Bai, Marguerite. Mm, eta gainerakoak? Ba, turkieraz, e, ingelesez, e, arabieraz, e, alemanez, italieraz eta mhm. bar. <laughs> Ongi da. E, eh, aste arte, eh, duen aste arte bitartean, aste artera bitartean beraz, ba, egunero filme bat eh, izango da edo... Ez, egunero bi. Egunero bi. Bi saio daude, bostetan eta bederatzietan. Uhum. Eta beraz, e, saiatu gara filme bakoitza bostetan eta bederatzietan mhm. ikusi alizatea. Mhm. Beraz, e. Ongi da. E, aipatu duzu, e, nahi duen horok ba, e, jo o, oiko e, sartzea ordainduta, baina... Merkeago lor daiteke, telegrama aldizkariare bidez edo, eh? da, bai. bai, esplikazaz Bai, e, bertan kupoi bat e, ekartzen du, eta hori beteta, ba, guri ekartzen diguzue, eta horren, horren kontra edo, ematen dizuegu pase bat, eta pase horrek, horrekin e, bi txartel erosi daitezke e, aldi, aldi bakoitzean, iru euro eta erdiko prezioarekin e, saio bakoitzeko. Hmm, bestela? Bestela, orain e, eh, prezioarrunta da zazpi euro baino ostiralarun bat eta igandetan, hmm. eta bestela bost euro eta berrogeita mar e, astelenetik ostegunera. Ongi da. Ba, hortxe beraz Atelerama festivalari dagokiona, engainerakoan eh ba e, bagite zinegelaren e, eh, desmartxa, nola, nolakoa da badakigu ba, e, ba zenbait kontu berritu egin zirela, 3D filmeak eskaintzeko aukerare ematen duela bagiteek, ez? Bai, bai, bueno, hori azpalditik irudeko deko filmak, baino bai egia da E, ama, 2005-teko hasieran egin genituela lan batzuk mhm. salan eta jarri genituen tantzur, ehm, ez dakite, eh, paretetan jartzen diren telak mhm. berri, berritu genituen, bai. beraz, orain sala beltz-beltza da oso proposa filmak ikusteko. Mhm. Ongi da, ma deialde horrekin geratzen gara, itxaso iparagirre mila esker, eh? Eskerrak zuei. Aio. Kultur alea. Eta espiritu berdina da, e, beti jendeekin ba, ikasten duzu zerbait. Eta, eta esperientzia horietaik ateatzen dira gauza berriak eta hortan gabiltz. Eta bai, segitzen dugu urtero ba, gauza berri batzuela egiten. Batierri Bizkajiren adirazpenekin segitu dugu oraingo honetan, kalakan taldeak e, elementuak izeneko diskaren arira kontatu zigunaren zati txiki bat jarri dizuegu. Aipatzeko ere kalakan eh, taldeak jendaian eskaineko duela zuzeneko emanaldi batain zuzen ere. Gaur eskaineko dute zuzeneko emanaldian, gaueko bederatzietan, Daniel Iguarte pilotalekuan eta sarrera duainik duzu. bere ala, bezala, itotzena bazabiltzala Leio batetik bestera Saunkuntia gizala Traidore batek bezala Bere terretxe aigu kanpurat Utsuliko iz bere ala. dira sekulakua Bizirenak horri dukenen du bazko gaierdi ondua Marisan zen lastera, posmen biletan behera Bibelainez ere estan sartu da lakarri buzta nobia Ik baiuan asemerik, besterik Ezpeldoi aldian dukilik, habile daikian bizirik Ezpeldoiko alaba, margaita da itzen dena Berret odoletarik, haurkaz ari da! ez beldoinko bukata ala bukata ezerra bere atorretari hiru dozena imen da bereteretzen atorretari Cultur Alea. eta bueno, egia da diskoa estrenatzeko ostiral honetan oinatin, amar eta amarterritatik aurrera izango garela oinatiko gaztetxean. Eh, guztio, gonbidatu ez zaudetela. Ba, beira taldeko gari amundarainen adirazpenak jarri dizkizuegu orain, beira taldeak bere lan berriena, eskeniko baitu gaur zuzenean entzun duzen bezala oinatin. Margotu berria izeneko bigarren bildumarekin dabiltz orain guntan, eta jakizue bihar kantuzkantu emankizun berezi bat eginen dugula, ba, talde uni buruz alaba da, beira taldeko hiru lagun izango ditugu gurean bihar goizeko amaiketatik landa. Gure arna estu ben, erritmoan dantzan. dakit eta etzai, importa zergatik. Bauntan utziko dugu garkoan gure garko kultura tala, korrontzi taldearen, korrontzi dantzan eh, proiektuko kantu batekin geratuko gara, gogorarazteko, eh? Euskal Irratiek antolaturik, bihar itzordu bikaina izango duzuela, azparneko mendeala gelan, gaueko zortzi terdietan, elgar oinka, azparneko elgar oinka dantza taldekoekin elkar lanean, ikusgarri bat eskainiko baitute, gaueko zortzi terdietatik goiti. Ba besterik ez nire aldetik entzule, nahi duzun arte, aio. Zibi argo konezkatzak ingontu biztan Biarrio batzuekin ez bentzagiro da niko lakuekin Kantari azibi argo konezkatzak ingontu biztan batzuekin mutilak engainatzen dira noiekin Zibi batzuekin dituzetela zozo fina kolore zuri gorri berda ordinan amar mendituzte ikurdi izkina Gatzazua dituzetela zozo kolore zuri gorri berda ordinan mugitzen dituzte mutilaren grina kolore zuri gorri berda ordinan mugitzen dituzte mutilaren grina bezala eguna pixa bat ezan ez ezan dana Ura zen momentua pasagen duna Akorratzen azara eguna pixa bat ezan ez ezan dana Kontatu ginean nian biok elkarrana Bat irula, birula, birula, guta muti zarro edegula Ta paita pozi zazpi ez gabitza batera gaizki Bat irula, birula, birula, guta muti zarro edegula Ta paita pozi zazpi ez gabitza batera Bat Kanta behar de xamarra nik ezin nukatu ez goren laxe behar du ezertan oitzen badet diotz ez barkatu Kanta behar xamarra nik ezin nukatu ez goren laxe behar du orain bezarik gabeiken depukatu Bat iru birula iru labu mutiz arro bede gula eta pai boz izazki ez gabiltza batera gaizki Bat iru labu birula labu iru mutiz arro bede gula eta pai boz izazki ez gabiltza batera gaizki zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zen bat irauten duen. Kiberetik goalak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatik jasine. Errekala initik ez.